Ya Rabbi bizi bize bırakma diyoruz. Evet muhterem cemaat. Ya Rabbi bizi bize velev göz açıp yumuncaya kadar olsa bırakma. Ben sohbette arkadaşlarıma hem yazdırdım hem de ezberleyin bu duayı dedim. Allah Resulü'nün çok kısa fakat çok önemli dualarından biri muhterem ünlüler. Ya Allahümme la tekilni ila nefsi tarfete aynin ve la ekalle min zalik. Bak bak mümin kardeşim Allah'ın Resulü, enbiyanın imamı, varlığın göz bebeği, göz bebeği, kainatın sebebi hırkatı, varlığımızın vesilesi olan Nebi Zişan böyle dua ediyor. Hem de nefsi kabzayı kudretle masum olan büyük peygamberimiz böyle dua ediyor. Allahümme la tekilni ila nefsi tarfete aynin ve la ekelle min zalik. Ya Rabbi göz açıp yumuncaya kadar ve daha az da olsa beni nefsine bırakma diyor. Hoca mısın? ya ben de hocayım güya. Ama Allahu Zülcelal hıfsında kılsın, ve bizi nefsimize bırakmasın inşallah. Teala. O korursa, o lütfederse, o ihsan buyurursa, eh muhterem Müslümanlar, benim Yahyalı Hacı Hasan Efendi diye bir kardeşim vardı. Allah yolunda kardeşim, ehifillahım vardı. O Yahyalı meşrebiyle değmek için derdi. Muhterem müminler, eğer Mevla bizi hıfz emanında kılarsa değmek için altı buçuk milyar bir araya gelse kılımıza zarar veremez. Ama elimizi bıraktı mı Nauzu billah Sümme nauzu billah Sümme nauzu billah Muhterem Ya Evet Sabrini bir kimsenin Cenab-ı Hak İslam'a şerh ederse açarsa o kimse bir nur üzerinedir.